šodien mēs svinam un visā pasaulē svin. Kaut gan es tā diezgan pretrunīgi pats pret to izturos. Bet pasaules svin šodien augšām cešanās svētkus. Um, tāpat kā ir Ziemassvētki, jeb Kristus, augšā, Kristus dzimšanas svētki. Tā ir lieldienas, jeb Kristus augšām celšanās svētki. Ir... A? Jā. Yeah būs vēl liecības, bet um, tāpat kā ir, kā ir, ir, ir lieldienas, ir divas, ir divas, divas svēku daļas. Ir um, nekristiešu svētki un ir kristiešu svētki. Un visam dīvaini, ka viņas gadiem ejot, caur visiem gadiem ejot, tie, tie svētki ir, kas bijuši dažādos laikos, viņi ir, ir ķēniņi, viņi salikuši ir vienos laikos, tieši tad, kad kristieši svinēja jā, viss svēts, kas saistībā Krista dzimšana ar viņu augšām celšanos, tā viņi salika kopā uh, um, tieši tos pagānu pielūg Dievu pielūgšanas svētkus ar šitiem kristiešu svētkiem. Un tā radās daudz lietas, kas ir tagad radās tāds tā kā miksls. Ar gadiem ejot radās miksls, un tagad mēs redzam daudz, daudz visādi miksls. Un, un tāpēc šodien daudz cilvēku ripinās olas, darīs vēl visādas lietas, um, kas ir tieši pagānu Dievu pielūgšanas pielūgsim. Par to es arī mazliet vēlāk padalīšos. Tad mēs darīsim kaut ko savādāk, mēs darīsim to, ko kristieši svin. Uh, mēs svinēsim uh, Kristus augšāmcelšanās svēku un, un mēs min, pieminēsim to. Tāpēc es gribētu izdarīt kaut ko. Un kas ir augšāmcelšanās svēku? Kas ir augšāmcelšanās? To es arī padalīšos, nu, cik es vien varēšu, to ir tā ļoti plaša tēma. Bet es šodien gribētu redzēt tādu augšāmcelšanās vispilgtākā piemēra, kas uz zemes tagad ir augšāmcelšanās svēku. Vispilgtā, vispilgtākais piemērs. Um, tas ir katrs kristietis, kas ir piedzimis no augšas. Um, es gribētu šodien dzirdēt liecības, lai jūs arī dzirdat, es arī gribu dzirdēt, es neesmu tā arī īsti dzirdējis. Arī kā cilvēku liecību, ka mēs to prasīšu, viņam neesmu to prasījis, tā kā Un es arī pēc tam vēl droši vien paprasīšu varbūt kādam cilvēkam, bet es šodien gribētu, ka mēs dzirdētu, kā, kā cilvēks ir atnācis pie Dievu, kāpēc viņš ir, kā viņš piedzim no augšu, kā viņš sastapās ar Dievu. Un es vēlētos dzirdēt mūsu slāšanas vadītāju liecību šodien. <laughs> Tā negaidīt, vai ne? Varētu padalīties. Kā tev gāja pirms Dievu, kā tu sastapa Dievu un kā tagad? Paldies, Matīs, par pārsteigumu momentu. <laughs> Jā, bet tā jau ir, ka mums kristiešiem vienmēr jābūt gataviem pasāstīt savu liecību. Un kā viens mācītājs teica, <clears throat> ja jums kaut kas ir jārunā un jūs nesat gatavs, tad ziniet, stāsiet savu liecību, jo vien, viņi vienmēr ir unikāli un <laughs> katram viņi ir unikāli. Uh, jā. Matīs, garo variantu vai īso? vidējo. Labi. <laughs> Jā, tie, kas nezin, mans vārds ir Ārtis. Uh, paldies Dievam, mēs esam atvests atpakaļ. Dievs ir atpakaļ vedis man uz kuldīgu. Uh, vidsko pabeidz šeit, uh, nu, tā kā dzīv, esmu dzīves audzis kuldīgā. Vidsko arī šeit pabeidz, bet pēc vidskolas, kā liela daļa jauniešu, devos uz Lielpilsētu <laughs> tā kā mācīties jā. Stāsts līdz vidusskolai interesants, līdz vidusskolas beigšanai. Teiksim tā, kristīgā ģimenē neesmu dzīmis. Slaldījām šobrīd mūsu ģimene visi ir atgriezusies, bet uz to mirkli nē, bet 90. gada sākums, tad, kad bija pārmaiņa laika un, un draudzes baznīca bija pilns ar cilvēkiem – tik veidots visādas uh, svētdienas skolas un, un, un, un jauniešu vakari. Tas kaut kas tāds nebijis bija. Uh, tad, tad vecāki man aizved ar brāli uz uh, Annas draudzi, kuldīgā, uh, uz svētdienas skolu, kur it kā, tā kā pirmo reizi tā īsti pa Dievu dzirdēju. Uh, bet tie bija gadi, man kaut kādi, nezinu, 12, 13, kaut kādi tādi. <clears throat> bet, nu, kā es tagad saprotu, kad īstā saprašana par Dievu nebija, Eh, bija kaut kādas aktivitātes, bija visādi saldumi no Amerikas un vēl visādām ārzem draudzēm, krāsaini krītiņi, drēbes, ziniet, ja? <laughs> nu, fumanā palīdzība, ja? <laughs> tas, tas, bija, tas bija interesanti, tas bija jautri, bet uh, gāja gadi, kļuvu par tīni, jau tādu 15, 16 gadi, sāk lēnām tā kā ģitāru apgūt, un, un, un arī nu jau tālu vairs nebija svētdienas skola, bet tā kā jauniešu vakari, kā mm, kaut ko spēlējām, uh, mēģinājām slavēšanu, tā kā spēlēt ģitārs tur. Un, uh, bet, nu jā, tas viss tāda bija, uh, kā lai saka, anglis saka, just for fun, jā. <laughs> Nu, tā, ka, nu, baigi jautri bija visiem sanāk kopā. Nebija parciņā jāsēž uz soli, varēja iet uz jauniešu vakariem, nu, forši. Bet, nu, gadi gāja, Eh, protams, ka eh, arī visādas eh, intereses parādījās, mūzika ienāca ārzemju, rock mūzika parādījās un, un, un, un, un, un tas tās laiks bija, kad tas protesta laiks, var teikt, vai kā, bet, nu, tajā laikā, pieņemsim, es savā skolā bija pirmais, kas auskari izšāva ausī. Tas, tas, tas nebija maz, tas jau bija, wow, jau skolotāji jau sāk skatīties, un, un tad es sāku domāt, tev ir tāds veids, kā varētu uz kopējā fona izcelties. <laughs> tad man mati sāk gara augt, un, un, un, un klausījos visādi laicīgu mūziku. Mīļākā grupa bija, kurš līderis izdarīja pašnāvību, grupa Nirvana, mums pa Nirvānistiem sauc, <laughs> audzējām garas matas, krāsojām visādus, arī sarkanus. Nu jā, tā kā skolā biju pamanāms. Uh, nu jā. Bet neteiksim tā, ka skolā es nebiju huligāns, es, es, tāds, es tāds ļoti miermīlīgs esmu, bet ar ļoti viegliprātīgu attieksmi pret dzīvu man tā bija. Un, un, un, un. Man varēja pamanīt, bet nevis ar sliktiem darbiem, varbūt vairāk ar ārišķību, bet, bet tajā pašā laikā es arī biju ļoti atsaucīgs skolotāji, man vienmēr ar labu vārdu, vārdu atcerās, ka es visur iesaistījos kādās skolas avīzēs un tā, Tā kā es ticu arī tām, tām aktivitātēm, ko es it kā izdarīju savu labo gribu pret, pret skolu. Paldies Dievam, es pabeidzu vidusskolu. Vidusskolu pabeidzu brīnumainā kārtā, jo uz, uh, pirms eksāmeniem, tieši pirms valsts eksāmeniem 12. klasē, man bija 256 neatestētas stundas. Tas ir daudz. <laughs> man nebija laika iet uz skolu. It kā es gāju, vecāki jau domāja, ka es gāju laikam, jā. Ja? Viņi dzirdējuši laikam man liecību, ja? <laughs> nu jā, bet, bet, nu jā, viss, kas bija jādara, visu ģitāru spēlējām uh, tajā laikā Latvijā. Es nezinu, kā tagad, ja tajā laikā bija ļoti, ļoti spēcīga tā kā pagrīdes, saucamā underground mūzika un, un, un, un viss tā kultūra, kas, ko nesastāv līdz anarhijā, rock'n'rolls, punki un viss šīs te lietas. Un, un, un, nu jā, un tad, tad bija jādzer aliņš un jāspēlē ģitāra kādu skolu, bija <laughs> laika. nu jā. Bet, nu, slav Dievam, man brīnišķīga klasa audzinātāja, viņa tagad ir skolas direktora. Slav Dievam, ka Dievs ir <laughs> paaugstinājis viņu. Dēļ viņas labās sirds, es ticu. Un, un, un viņi kā klasa audzinātāji man neuzrādīja šīs 256 neatestētās stundas, man pielaida pie gala eksāmeniem. Eksāmenis nokārtoja pārsteidzoši labi. Nu, gala strādā laikam. Un, nu, nu, un, nu, un, un, kā piemēru var teikt, mums eh, it kā tie pieci obligāti eksāmeni bija, un tad es arī vienu izvēlējos, it kā bija trīs obligāti, divi izvēles, es vienu izvēlējos biznesa pamat tajā laikā, un es vienīgais no klases dabūju deviņas balles, un tad viss skatījās tā, kas notiek, kas notiek, tā kā Dievs bija ļoti žēlstīgs pret mani jau tajā laikā, un nu jā, un pabeidzas, pabeidzas uh, eh, vidusskolu, žetonu vakari, izlaidums, viss foršs, ko tālāk? Un nu, tad, protams, tas laiks bija, kad uh, visi rāvās uz uh, ekonomistiem un uz juristiem mācīties. Tad es savu labāko draugu Dainu arī devāmies tā kā uz lielpilsētu <coughs> mācīties, bet liels bija mūsu pārsteigums, ka mēs netikām <laughs> augstskolā. <laughs> Vienkārši, nu, mēs pat braucām divas nedēļas, it kā dzīvojam Rīgā, tas arī bija liels pārbaudījums Lilijas ielā kopmītnes kopā ar pakit, pakistāniešiem, tad es vispār tumšos cilvēkus nebija redzējis, un tas <laughs> tāds labs laiks bija, bet um, jā, skolā netikām, bet šeku reku uh, satikām vienu cilvēku, vienu puisi, kas bija kā klasa augstāk mācījās, un izrādās viņš mācījās Rīgas turismu skolā. Wow, kas tas tāds ir? Izrādās tur viegli var tikt iekšā, un, un, un, un tur nav jāmaksā skolas naudu, tur vēl stipendiju maksā, Nu, viņa tagad tāda tā kā arotskola vai kas, vecrīgā bija tāda, tagad viņa vairs kā nav. Tur bija trīs novirzieni, tur bija uh, viesnīca darbinieki, uh, tā kā restorāns servis darbinieki un, un turismu organizātori, nu, tā kā gīdi vai kaut kas tam līdzīgs. Un, nu, pff, mums nebija divu domu, kad jāiet noteikti turien, jo neiesim taču kuldīgā nepaliksim arotskolā. Nu, un tā mēs šeku reku tikām uh, restorāns servisu nodaļā. Uh, ļoti veiksmīgi iestājāmies. Izrādās kaut kas aiz strības palika, bet mēs tādi baigie ziķeri bijām un ļoti atraktīvi. Un teica, jā, šī tāda, šī tāda bufetē vajag. <laughs> un tā, tā mēs sākām mācīties un trešā mēnesī mūs jau izmētāja pa pirmo praksi, un tas man arī bija tās liels pārbaudījums, tāds piedzīvojums man, man aizsūtīja mācīties uz viesnīcu Latviju. Ja zināt, kur tagad Revolve Hotel Latvija, bija tas vēl pirms rekonstrukcijas, pašā, pašā augšā, kur skaitījās Latvijā labākais restorāns un, un, un, un tas man tā es iegājis nekad restorānos tā nebija bijis, cik kuldīgā, te 1. septembrī vecākiem gājām, bija tāda kādreiz tradīcija, nezinu, jums nebija? Bija, bija, vai ne? Svēti pusdienas un tā. Nu jā, bet tas bija kaut kāda pisam cita pasauli. Tur bija saucamie vecie oberi, vecie viesmīji, tādām sirmām bārdām, sirm, tāda galant, ļoti galant un viss, un viss tā, kur liekas, wow, kaut pilnīgi cita pasauli. Bet Kāpēc es jums to visu stāstu? Tas vienkārši bija sākums tam, ka, uh, ziniet, ir tās teiciens, bārmenis tā nav profesija, tas ir dzīvesveids. Tā sākās manas dzīvesveids, kurš ilga kāds desmit gadus. <laughs> un, un, un, un, jā, protams, tas, jau tajā reizē tas bija jāatzīmē, kungu paņem augšējā plaukti, ielēja konja, kas vispār man sapjos nerādījās tādām naudām, varbūt tas tad 50 gramu maksāja tik daudz, cik es, eh, man vecāku uz nedēļu devu uz, <laughs> uz Rīga dzīvošanai, bet, nu, nu jā, un, un, un apkalpoju pirmo galdiņu, un, ja kādreiz vecāki man devu desmit, nu, tajā laikā desmit latas uz nedēļu, kad dzīvot Rīgā, tas bija ļoti pietiekoši, visam pietika, arī patusēt varēja, Tad, pieņemsim, man pirmā, es kā šodien atceros, man bija divi, divi pensionāri, vācieši. Viņi man teica naudā četras lats atstāja. Vienkārši es apkalpoju viņas, tad pusotru, nu, cik stundu, pusotru viņi tur pasēdēja wow, <laughs> un četri latmani. Nu jā, un tā pēc, pēc prakses jau pēc mēneša man eh, dēļ labām rekomendācijām man iekārtoja ļoti labā restorānā vecrīgā smilšu ielājas melnā kaķa un tā bija man pirmā pastāvīgā darbieta. Un tev pavisam drīz arī man no vecākiem nevajadzēja naudu ņemt. <laughs> Bija liels kundziņš švītiņš, varēja visu atļauties. Es atceros tajā laikā nopirkt mobīlo telefonu, bija baigie rēķini, jo nevienam draugam vēl nebija uz tele telekom dabūju zvanīt, <laughs> lai sazvanītu. Smieklīgi, bet fakts, bet nu forša tāda spīdīga antēna Eriksons bija. Nu jā, bet nu, kā jūs teicu, tas tā, tā kroka dzīve. Uh, tagad Sprite reklām, reklāmā ir kā iesūta savā stilā. <laughs> Un stils bija tāds, jā, kad, nu, tusiņi, busiņi, un, un, un, un, un tajā laikā jau bija sākusies arī uh, jau tā kā kopcība ar kādu meiteni. Nu, visu, ko nepareiz varēja darīt, to es arī darīju, vieniem, vienvārds sakot, un, un, un, Un tas, tas pirmais īstenībā tāds, tāds, eh, tāds moments manā dzīvē bija, kad es, kad es atcerējos, ka man kaut kur bija stāstījis par Dievu un Dievs dara cilvēkiem labas lietas, bija tad, kad man eh, nu, ne burtiski, bet uh, zem, zem pazūd zem kājām uh, 2000. gadā. Uh, man atsūtīja pavēst, uz, ka jāierodās Gaujas ielā, <laughs> nu, tā kā uz pārbaudu veselības, lai, lai man ņem obligātā dienestā, nu, armijā. Un es tā ļoti viegli prāt arī tur gāju, jo man daktari visu laiku bija teikuši, man ir problēmas ar, ar kuņi, visādas čūles bijusi, un kas vēl neskas, ka, nu, tev no nu toči neņems ar mugurkaulu vēl kaut kas, un, un nu, es tādu pilnīgi vēsu prāt arī gāju un, un tiem daktariem es tur izstāstīju, kas tur kādas problēmas un viņi teica, nu, no, ok, atliksim tev uz pusgadu, nokārto papīrs, dabū kādas tās pārbaudas un viss kārtībā, nokārtosim formalitātes. Es vēl aizbraucu uz, man liekas, uz Ventspilu vai kur fotografēt, es domāju, nu, tādas gudras bildes. <laughs> un liels man bija pārteikums pēc pusgada, kad es tām bildēm aizbraucu uz Gaujas ielu pēc kārtējā, uh, pēc kārtējā Eh, nu, tā, tās pavēstas, kā tajās pavēstas. Uh, eh, tur tās neirolāks, eh, kā to speciālists savas, tāda vec, vec tāntas, nezinu, viņi noteikti vēl kādu la, labu laiku bija pensijā, bet tur vēl strādāja. <laughs> viņi pasties uz tām bildē, bildēm, es, nu ko, puis, ne, nu vaina ir, bet nu nav mirstamā kaita. Ieliksim tev B kategoriju. Es vēl tajā laikā nezināju, ko nozīmē B kategorija, tādās kā A kategorija veselība iet uz uh, aizsardzības ministriju, tā kā uz ādažiem, tā kā nat nacionālajie bruņoto spēku, <laughs> B kategorija, sūt uz zemāko forsu, tad tie ir iekšliet ministrija, tiesasardas konvojs, tie, kas, tur ir vairākas rots, ir kas cietums sargā, ir kas konvoja, tā kā, nu tā zemākā kārta tur, <laughs> zemākā kasta, un, un Nu, jā, un tas man bija šoks, es iznācu to cedāli, es zināju 27. marts, tas ir mans iesaukums, tad bija kaut kādi pāris mēneši palikuši, es izgāju gaujas ielā un es nezināju, uz kur pus iet to, ko man tagad darīt, kam zvanīt, ko, viss. Lielā dzīve aizverās un es būšu lītais žogi. Nu jā, šeku reku 27. marts bija klāt un vecāki, es vēl mājās nocinu pliku galvu, jo es biju dzirdējis, ka cik tur brutāli dzentos matis. <laughs> es domāju, vismaz izbeigšu no tā. Tā arī bija tādiem kušķiem, tur tos pirmos <laughs> ātri, ātri pagrebā tur cirp. Bet nu, es jau biju ar pliku galvu. Un, un tas man bija liels, liels tāds kultūras šoks, ka es cilvēks, kurš jau kaut kāds diva pusgadus it kā visu dzīvē sakārtots, sieviete ir, dzīvoja dzīvoja labi, darbs bija labs, nauda bija, mašīna, telefona, nu visu, ko tajā laikā varēja, nu, 11 gadu atpakaļ, nu tā bija, nu tajā laikā tā taustām reāla vērtība, nu, ne par ko nebija jārēzējās, un tagad pēkšņi visu to es ar pliku galvu aiz lielu žogu, <laughs> un es nesapratu par ko, ko es esmu izdarījis kādam. <laughs> nu jā, uh, man, man, man loza krita uh, it kā pēc mācību rotas, uh, kas ir mēnesi ilgst, man tā kā iedalīja, nezinu, es it kā biju divu gadu vecāks par pārējiem, man iedalīja, aizsūtīja uz pirmo rotu, kas bija tiesasardas konvojs un, un, un, kā es saku, lētais darbspēks, jo mūsu, mūsu pienākumos bija, mēs gājām uz darbu katru dienu ar kaujas ieročiem, 7,50 mēnesī saņēmām un tāds loks, vis, visi cietumi, kas ir Brasta centrāla cietums, tur šķirotā, visu savācam, uh, un uz apgabalties, tur, kur puķis tirgo centrā, zinat, pie sakatas. Nu tā, katru dienu. Un tajā, tajā laikā mums arī visādi liela, liela procesa. Gāja liela, lielas tiesvedības un tā. Bet tas, tas ir cits tās, bet ko es jums pateikt, to, ko armijās stāst, es, es biju dzirdējis no džekiem, kas ādažos ir, es domāju, nu, viss forši latviešu armija, latviešu karodziņš, nu, viss labi bet nu, izrādās, ka iešliet ministrija ir visam cita pasaule. <laughs> un, un, un, un, pieņemsim, mans rots komandieris bija tā kā bijušais omon daļas nu, priekš, nu, tā kā priekšnieks un, un, un, un, un, un, un tā, tās struktūras, iekšlējas struktūras, izrādās, viņas pa gadiem nebija mainījušās. Tur bija nomainīt uh, eh, nosaukumu no, no kāds bija kādreiz Krievu laikos, tad, bet nu, tas štats jau bija palicis un, uh, liels man bija pārsteigums, ka to, ko bija tētis stāstījis kaut ko par mī, ka tas izrādījās ir te patās. <laughs> Viss tās lietas, um, kā ārpus reglamenta uh, tiek uh, ieviest kārtība, uh, nu, tā kā karavīru vidū. Vadību to atļauju, jo vadībai, vadībai, vadībai pārliecība, kad ja ir tā hierarhija saudāmā ģedošīna, tad viņiem mazā galva sāpēs, jo tur visi sakārtots. <laughs> nu, palielam tā arī bija Viss bija sakārtots, un katrs zināja savu vietu, <laughs> katrs zināja, ko viņš drīkst atļauties, ko nedrīkst. Bet, eh, jā, pirmās naktas rotā tās bija negulētas, <laughs> visapkārt kaut kas notika. <laughs> un, un, un, un, tā bija pirmā reize, kad es atcerējos pa Dievu, kad Dievs ir. Un, un, un, un tā es varu pateikt, ka tā, to, to pirmo mēnesi uh, ar cauru miega es laiku lūdzu Dievu. Un, un, un Dievs, Dievs tiešām man nes cauri uz rokām. Es nezinu, kāpēc. Es mēģināju meklēt visādi pēc tam kaut kādas tādas uh, argumentus, nu, varbūt, ka es divu gadu vecāks, bet nu, ko vecāks, varbūt, ka es, nu, baigi tāds uh, māk meklēt cilvēkiem kontaktu, un es labi, es domāju, nu, es visādi, es šobrīd skatos, nu, ka tiešām Dievs man pasargāja no daudzām lietām, jo, jo tur daudz lietas, tur, tur ik pa, protams, vienmēr kādam bija lausts rības, deguni un, un, un, un ik pa laikam kāds mēģināja kārties un, un, un vēnes griezt un, un, liels man pārsteigums tas, kad, eh, kad tas nekur neizskan ārpusē, kad tas nekur mēdījos neatspoguļo, bet tad pēc tam es sapratu, kāpēc tā notiek, jo tad, kad divas nedēļas iepriekš zināju, kad vēl tāda vakara ziņas kādreiz bija, es nezinu, vai tagad bija, teica, ka būs žurnālista fotogrāfa, no katras rotas uh, izvēlējās pāris cilvēks, tad ar viņiem strādāju un stāstīju uz kādiem jautājumiem, kas jāatbild ir. <laughs> Izrādās aiz lielā žoga, nekas nenāca ārā. Jā, izņemot tos gadījumus, noteikti kāds, kāds puisis kaut ko izdarīja sev pāri vai vai muku pār, bija arī gadījumi, ka vienkārši pārmuku pār pie žogam, aizmuku mājās un tur pakarās. Tā kā visādi bija un, un, un tāds tā, tā, tā, tā, tā traks laiks. Nu jā, bet uh, Dievs ritīgi manā dzīvē, uh, tā bija tāda liela žēlistība, kad pēc viena mēneša, kas bija rotā, man uh, vienkārši no tādiem zaļiem gurķiem paņēma aizsūtīju seržantu kursiem, un pēc, uh, atkal pēc mēneša es biju atpakaļ rotā, un tajā man bija pagoni, <laughs> un tad kā jau es <clears throat> biju man ielika par, par grupas vadītāju, tā kā grupas komandieri. Un, uh, nu, teiksim tā, tas arī ir tā, ka tev rokas klāt neliek, bet uh, uh, dzīve gāju uz priekšu. Trešais, ceturtais mēnesis, es labi iekārtojies un es arī aizmirsu, ka tev ir jālūdz, ka tev ir Dievs. Un bija 12. 12. mēnesis armijā, ka tu jau esi kā pēc pāris nedēļām jāiet mājās, un es vienu dienu sēdēju, sēdēju saucamā pīpētavā, pīpēju, un domāju, īstenībā, cik, cik es esmu pielāgojies tajā videi, ka es sevi īstenībā vairs nepazīstu. Un es biju dzirdējis tādu, tādu, tādu stāstu, kad, kad cilvēki it kā pielāgojas videi, bet es to nekad nebiju, nebiju tā apzinājies, cik patiesībā tas ir reāli, cik tu, tavu labie tikumi, tavas labās domas, tavu labās sirds noslēdzās, un tu jau pārņem visus tos netikums, kas ir it kā, it kā tajā vidē, kur tu esi. Un nebija tā, ka es gāju un lauz cilvēkiem rības, bet uh, es biju kļūst vienkārši vienaldzīgs no to. Es zināju, tās lietas notiek, lai viņas notiek. Un, nu jā, un tad es pienāca diena, kad uh, mēs izgājām no vārta palika otrā pusē. Uh, vecie, protams, kroga biedri man ātri iekārtoja apakaļ darvietās, atkal strādāja, atkal vecrīgi, atkal visu dzīvu. Uh, meitana, kur bija kopā, viņa man veiksmīgi sagaidīja no armijas. Uh, sākās atkal kopdzīve, bet tas lielais nākamais trieciens, protams, Dievu nebija vairs, man pie trīs mēnešus armijā tik bija. Pagāja atkal pusotras gads, un tad bija lielais trieciens, <laughs> ka viena diena tā meitena, kuras dzīvoja, daudz, sanāk, ka daudz gadus, viņa vienu vien dienu atnāca mājās un teica, Artī, man tev kaut kas jāpasaka, es krāmēju koferis un eju prom. Un es tā īsti nesapratu. Kaut kur brauks vai kā? Izrādījās, ne, pavisam. Un uh, tad it kā teoretiski vajadzētu būt tā, kad uh, ļoti liels tāds uh, sirds sāps, uh, ja noteikti esat piedzīvojuši kādu, kādu no jums savā dzīvē kādas, kādas liels šķiršanās, un man tā bija sirds salaust, un it kā loģiski vajadzēja zinot Dievu, vajadzēja kā atgriezties, vajadzēja zinot nu, to Dievu mīlestību, kā Dievs, māk, nu, kā Dievs dziedina, kā Dievs uh, rūpējas, uh, it kā vajadzētu tad loģiski domāju, nākt apkārt pie Dieva, bet uh, es kā, <laughs> kā lielāko daļu līdz šim izvēlējos atkal nepareizo veidu, es metos aizmirstībā. Un aizmirstībā metos, uh, protams, ar uzdzīvu. Nu, neuzskaitīšu visas lietas, bet, nu, visi, uz, ko jūs varat, nu, tā pa lielam iedomāties, nu, tad pa lielam arī visam gāja cauri. Pam, it kā pēc armijas es vēl iestājies uh, juristos, nomācījos uh, gadu, Uh, paņēma akadēmisko, paņēma otru darbvietu, sāk divos darbos strādāt, lai daudz būtu jāstrādā, lai būtu daudz naudas, lai kādam kaut ko pierādīt, ka es varu vēl vairāk, bet cik daudz naudas gāja, tik daudz arī viņas, cik viņas nāca daudz, tik viņas arī daudz aizgāja, jo astoņas mēnešas strādāja divās darbietās, līdz, nu, ziniet, kā kroks sākās ap kaut kur, nu, 10, 11 strādāt, līdz kādiem, nu, 12, vieniem strādāju, uh, tad nians, ka es nestrādāju klubos, es restorānos strādāju. Un, uh, un, protams, pēc, pēc darba atkal gāja tusēt uz klubiem. Un cik tā naudiņa nāca, tik viņi arī ātri aizgāja, bet, nu, saprotiet, nu, divi darbvietas, man bija viena diena nedēļā brīva, kā pēc grafika sanāca, ilgi, nu, nevar tā, nu, kaut kad jāpaguļ vai kā, bet gulēt, gulēt negribējās iet, uh, vai vajadzēja tusēt, bet organisms, zin kā, vairs nevēl, ka sāk buksēt, un, un, un, un, un Ah, nu, vizīni it kā acīs var sapilināt, zin, lai acis negrauž, bet nu, tā, ka nav spēka vairāk pavilkties. Un izrādās, ka ir visādas lietas izgudrotas, ka nu, ķīmiskā veidā, ka tu sev iedod tādu labu dopingu. Un, un, un zīlīts gan paliek <laughs> trīsreiz lielāks, bet, <laughs> bet um, nu jā, tā, tā arī manā dzīvē parādījās kāds ķīmisks lietas. Uh, tā. Protams, alkohols un viss tā kopā. Un, un, un, un, kamēr atkal pienāca viens mirklis uh, vecrīgā, vecrīgā uh, kaut kā uztrāpījāmies, uztrāpījāmies uz, uh, uz vienu ballīti pie pulkveža, kur izrādījās uh, policijas akadēmijas svinēja savu izlaidumu. Mēs trāpījāmies ceļā, uh, mēs kā četri bufetnieki bijām un kaut kāda kašķi bija citiem, un es tur, protams, gāju arī taisnību meklēt, uh, Un tas tie visi izlaidumi kursus uzklub visu. <laughs> Izrādies man varenie draugi, e, bufetnieki, kurš no kurā es paņēmu fraku, bet tālu neaizmaku, jo viņas tur <laughs> noķēra. <laughs> bet es tur pats cīnījos un, un, un, un, un, un nu jā, man, man, man tā, tā kā dikt, dikt sasīt. Es nezinu, vecāki zina to, nezinu. Nezinu laikam, jā. Es nestāstīju nevienam. Biju uz stradiņiem, man bija smadziņas satricinājums Un, un, un, un, nu, tā saspārdīja pa galvu arī viņš tāds bumbuļains. Un, un, un, un, <laughs> un tad es īstenībā atkal tāds, tā dūla galva, tās pirmās nedēļas kaut kāds zāles bija jādzer spēcīgs. Es tā domāju un es atkal, nu, tā kā nāca plūkšanā pie Dievu. Bet, uh, ziniet, nu, miesa dzīst, <laughs> puni pazūd, <laughs> tu atkal var kustēties un atkal vecā dzīvē iekšā. <clears throat> Bet tas ritenis gāja un gāja, līdz vienu mirkli, es vienu rītu pamodos mājās, un, eh, protams, viens pats pamodos, eh, jūtos ļoti vientuļš, dikti slikti bija, nezinu, ko bija visu, ko atkal darījis, un, un, un fiziski bija slikti, garīgi bija slikti, un es sapratu īstenībā, nu, a, ko vairs, nu, viss ir izmēģināts, viss ir izdarīts, tukšums tāds, ka, nu, ne, vispār miera nekādu, un, un ienāca prātā doma, ja jau nekā nav, ja jau neko, es neesmu ne sastrādājis, ne savā dzīvē kaut ko uzbūvējis, 30 gadu nāc, tad es sapratu, nu, tad, tad prieš kam to visu, un tad jāmet miers tam visam. Un, un, un, un, un prātā jau iztēlojos, kur tagad striķi ņemšu un ko visādi, ziniet, tāds apdulis. Un, un, un, bet, ziniet, tā, tā žēlums ienāk un, ziniet, šitie varianti. Un, un, un te es zanīju savam brālim, kurš jau labu laiku bija Kristus mācekļu skolā, nu, jauntar misija, pareizi sāk sakot, kā darbinieks un, un, un sen jau stāstījis par Dievu, ka Dievs ir labs un tā brāl skaties uz savu dzīvi. Un, un nu, es domāju, <laughs> stā, ko tu man stāsta pekstiņi, zin kā? Nu? <laughs> Es zinu, ka tas kaut kur ir, ka tā ir tāda laba pašiedvesma, tas ir, tas ir, nu jā, kaut, kaut, kaut kur ir, kādiem cilvēkiem tas ir, bet tas nav priekš manis. Un, uh, jā, tajā rītā es vienkārši viņam zvanīju, es vecais viss, tāds puņķa nasars, es, es vairs negribu dzīvot, es, es vienkārši tev pateiktu kādas lietas un tā un tā, un, un es saku, bet nu es saku vispār, viss ir galīgi čau, un uh, viss ir izmēģināts, viss ir izdarīts, bet nu, pff, jēga nekā, tam visam nav, un vienkārši, vienkārši bija nogurs no dzīves. Nu, un tam man brālis teica viedus vārdus, viņš teica, nu, es, nu reiz, savu sen esmu stāstījis par šīm lietām, un, un jebkuram cilvēkam, jebkuram ikvienam, agrāk vai vēlāk pienāk tas, tas kritiskais punkts, kad ir jāizvēlas, uh, ko darīt. Un sev ļoti skaidri zināja, ka bez Dievu pilnīgi zinu, ka tā, nav, tā, tā ir pilnīgi nolemtība, tā ir pilnīgi nav, jo es, es vairs negribēju tā dzīvot, uh, ka vienīgais tas ceļš ir ar Dievu. Un tas Kristus ir tā, jo visu laiku iekšā es, es ticu, ka Dievs visu laiku uz mani runāja man visu laiku tāds bija, es zināju, ka kaut kur kaut kas tāds ir, bet tas nav priekš manis, un tāds, ziniet, tāds mētājos, mētājos, bet, nu, tas mirklis bija pienācis, kad, nu, man vairs nebija ko zaudēt, nu. Nu jā, un tad, tad, tad, tad brālis teica, ka man jāpieņem, jāpieņem Jēzus manā sirdī, un es turpat arī, turpat uz ceļiem tāds pie gultas, tur mājās tāds puņķains noraudājies arī, nožēloja savus grēkus un, un pieņem Jēzus par savu glābēju, un uh, nākamā dienā es biju kuldīgām, Es biju sarunājis kā tikšanos ar, ar, ar vienu kalpotāju, draugam mammu. Uh, viņai kād, kādus gadus jau bija tā kalpošana ar, ar atkarībniekiem un, un, un visādiem drūmiem tipiem kā es. <laughs> un, un, un, un nākamā dienā es biju šeit pie viņas. Annas draudzē mēs uh, mācītāju mājā sēdējām un, un ir tie 40 jautājumi, dvēseles spoguls un, Jo viņi teica, viņas labi, ka nožēloja grēks, viņas, bet iziesim šim jautājumiem cauri un, un iesim vien paši eh, draudzē, nu, baznīcā pie altāra un noliksim Dievu priekšā visus šos grēks. Uh, eh, viņa teica, ļoti labi, ka tu nožēli, viņa teica, bet iziesim vienkārši cauri, lai tu vispār saproti un apzinies, kas ir grēks. <laughs> Un tas man bija pilnīgs kultūras šoks, ka tās, tie 40 jautājumi tāds, liekā, elementārs, pašsaprotams lietas tur, nu, vai tu klausies, vai tu las horoskops, vai tu tur, vai tu esi gājis tur, nezinu, pie kaut kādām tantiņām, vai tu, nu, tur visā tie jautājumi likās ārpats, bet tas taču tik normāli. Viss taču to dara. Un man pilnīgi tā man bija tāda atziņa par to vispār, kas ir grēks, kas ir, un tas arī nepareizi. Oh, un tas bija tā, kad es gāju cauri, un es, man likā, man, tā pirmā doma bija tāda, kad es visiem izgāju cauri, domāju, vispār kā Dievs vēl man, nu kā, kā Dievs, man, kā man vēl zemi nes, nu šī tāds grēcinieks, nu tā. Man liekas, tur uz visiem jautājumiem arī jāvarēja atbildēt. Nebija nekas tāds. Es saku, ka visu, ko varēja, to mēģināju, pamēģināju. Nu, jā, un tad mēs gājām, gājām pie altāra. Mēs bijām divotā. Un es, es uz ceļiem pie altāra un, un, un liku Dievam priekšā, nu, izsūdzēju savus grēkus. Un, un, un tā sieviete viņa par mani lūdz. Un, un, un, un tas arī bija tāds vesels piedzīvojums to, kad uh, tās lietas, ka man bija skaļi jāpasludina, uh, jāizsūdz skaļi vārdos eh, gan, gan visas šīs te ārlaulības sakari, visas šīs šo cilvēku vārdu, kā mēs lūdzu, nu, kurus es nolieku Dievu priekšā, par ko es lūdzu Dievam piedošanu, bija tā, tā ļoti neomalīga situācija, kad uh, vienā mirklī man bija jāsaka kādas lietas skaļi, un es viņas tīri fiziski nevaru pateikt, ka kaut kur tik tālu tas vārds ir un tālāk kamols pilnīgi tālu. Un, Un arī pateikt nevaru, un es, biju, es biju kaut ko šalsmu filmās kaut ko tādu redzējis, <clears throat> bet uh, es man ļoti bail palikt tā, kad, es, kad tas notiek ar mani un ka es nevaru to izteikt, bet, bet man iedrošinājums spēcināja tas, kā es mans, uh, um, šī sieviete skaļi lūdz par mani un, un Dievs ritīgi Dievs spēku un es saku, tu ļoti, ļoti, ļoti, ļoti maz trūka, tur, <laughs> nu, teikšu, kā ir apvēmtu visu, kas tur iekšā, tīri fiziski, it kā liekas, pilnīgi neloģiski, kā tas ir, ka tev jāpasaka kādu vārdu, bet nu, tas, bija, tas bija tāda, tās saistības visāds iekšā bija, kas, kas bija jādabū ārā. Un, un um, Dievs deva spēku. Tad, tā bija tāda liela Dieva žēlastība, kad tas viss, <laughs> tas viss iznāca ārā, es, tu visu varēji pateikt un nožēlot tās lietas un, un, um, un tās sajūta, kas bija pēc tam, ziniet, ja cilvēks saka, ka katram savs, nu, kaut kāda tā, tā grēka nasta, kā cilvēks nes un tad es to pilnīgi fiziski jūtu, kad, kad, kad tas viss bija ārā, tad man likās, es man liekas, ka man 5 kg mazāk ir. <laughs> likās tāds, tāds es esmu baigi vingrais un tāds, ka es baigais vingrotājs esmu. Tāds sajūta bija, ka man viss tik viegls mans ķermenis un uh, tīri fiziski es jūtos ļoti labi. Un, un tas bija tas, tas process sākās. Sākās, it kā es apakaļ braucu uz Rīgu, eh, dzīvoju Rīgā, bet uh, sākās tā dubult dzīvu, es, es, es esmu dzirdējis ar daudziem brāļiem, māsām, tā ir bijis, ka tikko atgriežas, tad, tad vēl tā, tad visi nevar saprast, it kā tu svētdināsies gāju uz Mateja draudz, kā, kā klausītājs. Piekdienās iespējams vēl biju uz krogāju, bet es vairs nevarēju tā īsti tā mm, dzert, tā tusēt, it kā Dievs visu laiku caur svēto garu runāja uz mani, ka tas nav pareizi, tas nav pareizi. Un likās tik stūbi, es saka, gribu darīt to, tas nav pareizi. Oh, ko man tagad vispār darīt? Es vispār nesapratu, kā man tagad izturēties un ko man darīt. Un Dievs tik spēcīgi runāja par, par lietām, kas ir labi, kas nav labi. Un, un jā, un es, es Dievam rītīgi lūdzu, es Dievs, ja, ja, tas tavs, es, ja tas ir tavs prāts, ka man tev šitā jādzīvo, ka tu esi man atklājies, es ticu tevs, ka tu man to krogu arī dabūs ārā. Un, un, un, un sanās tā, ka uh, es vienkārši saņēmos, es pateicu, viss, es aizgāju uz darbu, strādāju kaļķu vārtos, es direktorai pateicu, ka es eju projām no darbvietas. Es nezināju, kur man iet, kur, kur es iešu, kur neiešu, bet vienkārši projām. Es zināju, ka ik pa laikam, nu, bija kaut banka, tā kā haltūras varēja iet, un, un, un es it kā arī tā piehaltūrē gāju uz valdības uh, banketiem, lai kaut kāda iztikai nauda būtu. Un te man piezanīja piezvanīja tāpat kaļķvāra direktoru un piedāvāja strādāt tā kā kabarei, tāds sapiņu fabrikā katru gadu, kur, nu, zinat, Intrat Busols, man bija jābūt tur 12 bārmeņi, tā kā jau, tā kā jau priekšniekam. Un es to piedāvājumu pieņēmu, un, un, un kāpēc es jums to stāstu? Jo tas bija tas laiks, kad es, kad es ļoti lūdzu arī par to, ka es gribu dzīvē mainīt, un es arī gribu ģimeni un visu, un tajā laikā es iepazinos savu sievu, otro reizi pēc 12 gadiem. Jo mēs kā, ziniet, kā kuldīgā jaunieši bijām pazīstami, bet, nu, kaut kā tā saskatījāmies un Dievs ielika sirdī man, man sievu. Un, un, un, un, un, un es joprojām biju lūkšanās par to, es sapratu, wow, uh, man sirds tā kā bija, bija jau pie Kristīnas un, un es Dievam lūdzu, kas ko kā. Un es biju kādu laiciņu, bišķiņu biju nostrādājis tajā kabarē, tajā sapiņu fabriku, tas bija kā, nu, tā divu mēnešu, tā kā tāds projektiņš, uh, Man brālis zvan, viņš saka, Klau, vai tu negribi strādāt Tele 2? Es biju, wow, par ko? Un izrādās uh, arī caur, caur, caur kādu māsu bija iespēja, uh, bija, bija vakants uh, Tele 2 biznesa klientu nodaļā par, par, par uh, tā kā, uh, nu, klientu menedžeru man liekas, <laughs> tā man pilnīgi bija tāda atbilde manām lūkšanām par to, ka man jātiek no kroga projām. Un, un tas tik nepiespies gājas, es aizbraucu pie tā priekšnieka, saka, jā, ka viņš saka, tu varēsi, es man vēl tur bišķiņ jāpabeidz, ir, nu, tas, tas, tas sapiņu fabrika un viss, un man, man likās tāds, tāds ritenis aizgāja. Ehm, mums ar, ar sievu tādas romantiskas attiecības sākās pēc trīs, trīs ap pusmēnešiem, kad es sievu bildināju, kā pa brīnu viņa pateica jā. Un, nu, nu, un, nu. un, un, un, un, un, un tas ritenis tā ieslēdzās, ka, nu, mums, es sāku tādā tēlē divu, mums augustā bija kāzes, mēs, man lielākais sapnis bija atnākt apkaļ uz kuldību, es nekad nebija to prātā sapratis, kā to varētu izdarīt, jo man likās, ka tikai Rīgā ir kāda dzīve, ka tur tikai var nopelnīt, ka tur tikai cilvēki var iztikt. Un, bet, bet sieva teica, ka viņi arī vēlas tā kā uz kuldīgu, un tas viss tā, wow, tāds ritenis, un sieviņa dabūja darbu, es dabūju darbu, uh, vienkārši caur CV aizsūtīju uz vienu kompāniju, viņa jā, it kā trīs kārtās bija konkurs, pirmajā kārtā viņa pateica, vakarā jau piesnīt, tu esi pieņēmis, kuldīgā saldojas arī pat izniecības menedžeru braukāju. Bijām kuldīgā, Dievs atved uz kuldīgu mums mācītājs Samuēlu, Dievs ielika šajā draudzē, visādi notikumi vēl ir, es saku, es jau man tā sanāca gara, bet uh, es vienkārši gribu jums, jums gribu pasāstīt, lai jūs, nu, tāpēc es sāsīju tik garu, lai jūs saprast, nu, no kādiem duļiem Dievs man ir izcēlis laukā, no kādām lietām, un, un, un es cilvēkiem, es daudziem stāstīju, viņi saka, nevar būt. <laughs> es saku, jā, ir, ir daudz lietas, un, un, un kas ir dzīvē bijušas, ļoti sliktas lietas, nepareizas lietas, bet Dievs tāpat man ir izcēlis ārā ar savu dēlu, un, un Dievs man tik bagātīgi ir sveitījis ar ģimeni, trīs bērniem un brīnišķīgiem brāļiem, māsām un brīnišķīgi draudz, tā kā esiet iedrošināti. Tiecieties pēc Dieva un Dievs ir labs. Paldies. Paldies, Erti. Um, augšām celšanās ir um, kristētības pats, pats, pats vislielākais brīnums. Um, mēs varam runāt par daudziem brīnumiem, bet augšām celšanās ir vislielākais kristētības brīnums. Un nu, tieši uz šo brīnumu balstās uh, visu kristētības ticību, visu tavu ticību, man ticību. Um, tāpēc arī viena lieta, ko es gribētu padalīties, ir tas, kad um, izvairīties kristiet, izvairies dzīvot augšām celšanās dienu tikai vienreiz gadā. Lieldienās, izvairies saprot, ka aug tāpēc, ka Jēzus Kristus ir vienreiz miris, vienreiz apbedīts un vienreiz augšām celēs. Un tagad viņš pie tā labās rokas, lai par tevi viņš būtu, kā par, par kristēni. Tas, noteikti, tas notika vienreiz. Labi, mēs saprotam, ka mēs tā apzināmies. Jā, to mēs tikai atminamies šīs dienas, bet dzīvo katru dienu tā, kā tu dzīvo šodien, svinot viņu augšām celšanos priecātos par viņu augšām celšanos, pateicoties Dievam par viņu augšām celšanos. Jo, ja viņš nebūtu augšām celēs, nebūtu tevis, nebūtu šī draudz, nebūtu nekas, kas ir kristietība, nebūtu arī cerības. Amen? Amen. Īs vārds, ko es padalīšos par augšām celšanos, um, visu nedēļu es domāju uh, sagatavot tādu labu mācību, bībeles mācību par augšām celšanos. Um, izstudēt pilnīgi visu doktrīnu vienkārši atnest jums un arī sagatavot ļoti labi sprēdīt, gribēju sagatavoties, bet man bija tā diezgan grūti, vispār diezgan grūts laiks arī tagad, un diezgan tāds, nu, interesants un diezgan grūts laiks. Um, tas dažādas lietas notiek, un, un, un, un tā līdz, līdz ceturtdienas rītam, ne, piekdienas rītam, um, notika dažādas lietas, kas man vienkārši, kāpēc ko es arī padalīšos šeit ar vārdu. Um, Es ātrumā aizlūkšu vienkārši, un es ceru, ka es kādu iedrošināšu. Tas tā ir vienīgā lūkšana man, ka es kādu varētu iedrošināt. Es ilgi nerunāšu vairāk, es vienkārši pateikšu, ka es gribu kādu es cer, cits, un es ceru, ka kāds tev vārds iedrošinās. Jo mēs varētu runāt, es sapratu, ka es varētu runāt par doktrīnu, par tādām lietām, un tas ir tas pats, kas um, kaķim pavicināt visu, kas kāsti, un ielikt viņu skapī. Ka kaķis nebūtu paēdis. <laughs> Tāpēc es ceru man lūkšanu, lai Dievs tiešām pieskarās šai katram cilvēkam, lai šis dievkalpojums būtu jums par svētību lai mēs vienkārši saņemtu no Dieva. Un tas ir tas, lai mēs būtu pēduši, kā saka, mēs aiziet no šeienas um, saņēmuši no Dieva. Un tā ir man lūkšana, es lūkšu. Debes Tēvs, Tev pateicos, kungs Tēvs, par šo mazo vārdu, ko es padalīšos tagad. Dievs par šo iedrošinājumu kādam Dievs. Es lūdzos Tēvs, tāpat kā Tev, Jēzus atnāca augšām celšanās rīts, lai arī šeit kādam atnāk tas prieks, uh, ja šeit atnāk tas rīts, Dievs, kur Tu esi uh, pagodināts, kur Tu esi augsts celts, kur tu esi gūs uzvaru pār nāvu, uzvaru pār iznīcību, Dievs, un uzvaru pār visu ļauno, kas nomāca, Dievs, un paldies Tev, Tēvs, es lūtos, Tēvs, atklāj savu patiesību šeit šajā rītā. Dievs, paldies Tev, kungs, Jēzus vārdā. Amen. Bībele sākās tādiem vārdiem, iesākumā Dievs, um, iesākumā Dievs. Um, Dievs radīja, Dievs rada labas lietas, Dievs radīja šo zemi, Dievs radīja šo pasauli, Dievs radīja tevi, Dievs radīja mani, Dievs radoja visu šīs lietas, šīs fantastiskas lietas, un viss, ko Dievs rāda, ir labs. Viss, ko Dievs rāda, ir labs. Viņš rāda labas lietas, viņš, viņš skatījās, viņš pats Dievs esot no viss, no viss viņas esamības, viņš ir labs, viņš ir taisns, viņš ir svēts. Nu, viss šīs viņas esamības, viņš rāda visu, ko viņš rāda šeit pasauli, visumu, visu planētas. Viņš vienu no visām planētām izceļ vienu zemi, kur viņš rāda cilvēku savā līdzībā. Un viņš skatās uz visu šito, un viņš saka, tas ir labs, tas ir labs. Es tu redzu, labi esam. Uh, Dievs tagad saka, es vēlos, lai jūs dzīvojat, es vēlos, lai jūs augļoties, lai jūs vairoties, lai, lai būtu mīlestība, es vēlos, lai ir prieks, lai iet, lai iet uz priekšu, lai veicās, lai ir, lai ir viss šīs lietas, šī pozitīvais, tas, tas labais, kas ir tavai dzīvē paredzēts, es vēlos, lai tas tev būtu lai tev ir nākotne, lai es tā Dievu, Dievu sirds saka, tavā priekšā ir droši nākotne, tavā priekšā ir, ir tas, ko es esmu sagatavojis, tā ir tā dzīvība, ko es tev dodu, tu es tev dodu paties piepildījumu, paties prieku, paties mieru, es, tu, manī vienkārši es piepildīts, es, es esmu radījis tev priekš sevs, ka tu slavē, tu dari kaut ko tādu, ko es tev esmu radījis darīt. Tas ir Ādama un Mieva, ka viņi staigā vienkārši tajā sadraudzībā ar Dievu, tas fantastiskās lietas, ko Dievs bija paredzējis. Un viņš to ir paredzējis vēl joprojām. Tā viņa labestība, tas, tas, tas, kas nāk no Dieva, tas tā viņa dzīvība, tā viņa mīlestība, tas visu laiku turpinās. Tas ir tas, kas tas viņa darbos, teiksim, tā viņa mīlestība atspoguļos viņa darbos, ka mēs skatāmies dabu, ka mēs skatāmies visas tās lietas, pirms cilvēks tiek līdz dabai. Kas notiek? Viss šīs fantastiskās lietas, skaistie ziedi, um, viss, kas ir dabā, vienkārši kā Dievs labestība, viņa labestība atspoguļās. Tas viss ir labs. Un Dievs vēlas, ka viņš radīja cilvēku, ka viņš radīja to visu, ko viņš radīja, un, un visu, ko viņš radīja, un viņš radīja cilvēku, lai viņš var izbaudīt tos viņa darbus, lai viņš var staigāt tajos viņa darbos, lai viņš var izbaudīt, lai viņš var piecelties no rīta un ievilkt, ievilkt gaisu un izbaudīt to, ko Dievs ir radījis, jo Dievs ir radījis to gaisu un Dievs ir radījis plaušus, kas vāk to gaisu. Viņš, viss tās lietas viņš radīs, lai cilvēks vienkārši izbaud dzīvi, lai cilvēks dzīvo, Lai tu, lai es, lai dzīvo, Dievs to rada. Dievs to dod. Un Dievs to ir vēlējies un Dievs to ir radījis. Dievs radīs prieku. Dievs radīs ir saticību, Dievs radīs ir mīlestību, Dievs radīs ir uh, izbaudīt vienkārši, izbaudīt viņa darbus, tas, ko viņš dara, viņš to ir radījis. Un viņš to dod. Un tas ir tas, kas Pāvils saka, mūs acis nav redzējuši, mūs, mūs ausis nav dzirdējuši no tām lietām, ko viņš, uh, ko viņš sagatavojas tom, kas, kur viņu mīl. Mēs, mēs redzam šo pasauli, mēs bībelē lasam par, par to, kas būs pēc tam, par mūžīgo dzīvību, par, par jaunām debesīm, par jaunu zemi. Uh, ir tāds, ka Dievs radīja zemi sešās dienās, piecās dienās, faktiski astoņš radīja cilvēku. Un arī tas, kad, kad viņš, runā, viņš visu, ko viņš radīja, viņš radīja ar vārdu, bet cilvēku viņš veido ar rokām. Viņš veido, viņš īpaši pie viņa strādā, viņš veido cilvēku. Tāpēc arī ir tā, ka, ka tu atšķiries no pilnīgi viss, kas ir cits radīts. Mēs kā cilvēki atšķiramies. Viņš no sevs iedvers to gaisu, to, to dzīvību, viņš iedvers cilvēkā. Un viņš to radīja visu sešās dienās, septītā dienā viņš atdusējās. Un tad, kad nāca Jēzus, viņš saka, es, es aizēju no jums. Es aizēju, Viņš to stāstīja, pirms viņš tika krustās sists, pirms viņš tika abedīts un pirms viņš augšām celās un tika paņems debesīs. Uh, viņš, viņš saka, es aiziešu, es aizēju, lai jums sagatavot vietu. Kas ir jums? Tie, kas viņam seko, tie, kas viņu, viņu pielūdz. Lai jums sagatavot vietu. Viņš aiziet, viņš saka, tad es, kad būšu sagatavojis vietu, es nākšu pēc jums, pie jums atkal, lai ņemtu jūs un lai jūs būtu pie manis tur, kur es esmu. Un ir tā, ka Dievs Ja es Kristus aizgājis, un mēs aptuveni zinām, kā 19 gadsimts viņš bija jau prom, viņš gatavo to vietu. Ja Dievs radīs sešās dienās to, ko mēs redzam, varat iedomāties, kas būs debesīs. Kā kā 2000 gadi aptuveni. Vislielākais, visla, vis, vis, labākais galdnieks, kā jebkurš dzīvojas, ja es Kristus gatavo tev vietu. Fantastisks lietas. Un, Dievs, un viņš to nerada tā, it kā, ka um, tas ir tā kā Bagāt, bagātiem pie bagātiem to bieži redzēt. Uzdāvina 30 tūkstoši dolāru pulksteni savam dēlam tēvs uzdāvina kā dāvana. Un, kad dēls viņu uzvelk, tad tēvs bļauj. Ko tu viņu velc? Tas ir dārgs 30 tūkstoši. Un viņš saka, kāpēc tu, tu man viņu dāvināji? Kā te jēga? Lietas skapī. <laughs> Dievs tā nedara. Dievs, ka to rada, viņš saka, tas ir tev. Bībelē rakstīts, ka viņa dāvans ir bez nožēlas. Tad, viņš dod dāvanu, viņš nenožēlo. Mēs, teiksim, es cirreiz, es uzdāvinās dāvanu, pēc tam, ai, nu, priekš, kam es tik dārgi dāvanu dāvanu? Savu mazajam brālītim, ko mamma adaptēja, es uzdāvināju mašīnu, tas jau sadauz viņus, un kāda jēga bija viņu pirkt? Man žēl, bet Dievs to nekad nedara. Viņš tev dod to dāvanu, tu viņu sasit, viņš to nenožēlo. Viņš saka, es tev dod. Tā ir Dieva dāvana, tā ir Dieva, tā Dieva daba, viņš to dod. Tas ir viņš, kas, to, kas vēlās, lai cilvēki vienkārši izbauda, lai dzīvo viņam. Viņš vēlas, lai tu priecājies katru dienu. Viņš vēlas, lai tu izbauž šo dzīvi. Viņš vēlas, lai tu, lai tu dzīvot, lai tu vienkārši iedomāties tādu lielu puķu lauku, kad vienkārši skraidi brīvībā, pilnīgā brīvībā, tu vienkārši nokrīti brīvība. Tu brīvsēs. Kad tu piecelies, tev ir droši nākotni, tu skaties dienā tādu fantastisku prieku, kad tu baudi, kad tu ej, kad tu staigā. Tās ir tās lietas, ko Dievs paredzējis. Bet kā ir patiesībā? Nav. Patiesībā ir nomāktība, nospiestība. Mēs redzam to, kas mums nav, mēs aizmirstam to, kas mums ir, mēs fokusējamies uz tām lietām. Šķietam visur apkārt ir, ir, ir kāds ne, ne, kaut kāds spēks, kas mums vienkārši pārņem. Un tā ir iznīcība. Un iznīcība nāk no sātana. Sātans sacēlās pret Dievu, kad Dievs viņu bija radījis, lai viņš būtu pielūdzējis, lai viņš vadītu debes eņģeļus, viņu pielūgsmē Dievam, viņš sacēlās. Un Dievs viņu izraidīja, izraidīja no, debes, no debesīm. Un sātnes nāca pie viņa liela, nāca grēks. Un sātna valstī vienmēr darbojās, lai iznīcinātu Dievu darbus. Un, un viņš ir tas pretējais, viņš ir tas ļaunums, viņš, Kad tik dzīvi iznīcināti, kad tik viņi, viņi iedzest vislielākajā purvā, viņi iznīdēt, iznīcināt, samelot, apzakt, laupīt, plēst, plosīt. Vienkārši noņemt jebkur cerību, kas ir. Vienkārši. Iznīcināt, viņš ienīst cilvēks. Viņš ienīst tevi. Un caur to, ka viņš pievil, viņš zināja, ka Dievs ir taisns. Ja kurš, kas grēko viņu priekšā mirst, Un viņš pievīja Lieva tādu augu, viņš teica, ka es dabūšu nāvu šeit pasaulē. Es dabūšu nāvu šeit pasaulē. Un kad eh, Dievs teica Ādamam, ka ja tu ēdīsi to auglu, tu mirdams mirsi, ja tu aiztiks to, ko es tev aizliedz aiztikt, tad tu mirdams mirsi un dzim grēks. Un Bībelē rakstīts 15. nodaļā 1. korintiešiem, ka, ka grēka, grēka alga ir nāve, grēks spēks ir bausls. Tātad ir grēks. Ir visur apkārt grēks. Ir visur apkārt grēks, kas, kas šķietam pārņem. Mēs dzirdējam ārta liecību. Ka bija dzīve, kas bija radījusies, kas bija radīta, lai, lai, lai iet skolā, iegūtu izglītību, lai iet, lai būtu veiksmi. Bet visu laiku grēks no vienas puses no, tas, tas, tas neredzamais spēks, kas it kā mēs domājam, mēs valdam pār savu dzīvi, mēs domājam, mēs visu kontrolējam, bet nē, mēs ejam, mēs, ne, mēs ar laiku ieraugam, ka mēs sākam darīt lietas, ko mēs paši ienīstam un pārāk un vairāk pārņem mums tagad tās lietas. Un tas grēks, un pēc kāda laika jau tā dzīve, kas bija radīta dzīvībai, jo nonāk uz posmu, kad cilvēks pats sev grib atņemt dzīvību. Un tāds spēks visur. Un tas ir tā, ka tas kā šo pildspalvu. Ir iznīcība visur. Ir cilvēks radīts, viņš ir radīts Dieva mīlestībai, bet tomēr noteikti lietas, kas nav. Un, un tā kā šī pildspalva, ja es viņu atlaidīšu, viņa nokritīs – Es viņu palaidīšu vaļā. Viņa nokritīs? Ne? Viņa nokritīs? Viņa nokrīt. Tāpat mūsu cilvēku cilvēces, es runāju par cilvēces tagad, tāpat cilvēces dzīvē darbojas šis, šis spēks, kas mūs vienkārši uz zemi. Tas ir vai nu garīgi, tā ir depresija, atkarības – Viss šīs lietas, vai tas ir fizisks, tās ir slimības, grēks, laulības šķiršanās, viss šis naids, slepkavības, viss šīs lietas, ļaunums. Tas ir tā, ka liekas, lai ko es daru vienkārši, lai kas arī notika vienkārši, lai kā es gribētu. Vienkārši liek, ir tas spēks, kas vienkārši velk uz leju. Dievs ir radījis, lai mēs iet uz augšu, bet mēs vienkārši krītam. Bet slav Dievam, ka to nebeidzās stāsts. Un kur nāk augšām celšanās? Ir tieši šeit. Tieši šeit. Halleluja. Sātans ienīst tevi. Viņš ienīst. Viņš ienīst. Un viņš darīs visu, lai tev iznīcinātu. Un tagad darbojas tie visi spēki, kas mūs vienkārši tur. Uh, Lai vai kas tev nomāc, tas, ko es gribēju teikt, lai vai kas tev nomāc, ka tu apzinies, ka ir šis spēks, kas tev vēd uz vienu, uz vienu vietu un tas jūs kāp. Ir šis spēks, lai ko tu dari, kā kristietis vai nekristietis, tev viens spēks, kas tev vēd vienkārši uz kāpu. Lietas šķiet noteikti, ka dzīve uzplaukst un noriet. Uzplaukst, noriet. Tu vienkārši šķiet viss vēd uz vienu vietu un tas ir uz kāpu. gravitātes likums. <laughs> Vienkārši uz leju. Vienkārši uz leju. Bet Jēs Krists nāca Un šajā laikā, ko cilvēki atcerās, viņi nomišana pie krusta, viņi, viņi viss tas lietas, ko viņš ciet, viņi nomišana uz krusta. Jēs Krists, pilnīgi taisns būdams, ciet par tevi. Halleluja. Un kāpēc viņš to ciet? Lai tev nebūtu jācieš. Lai tev nebūtu jācieš lej. Tagad, kad viņš augšām celēs, kad, viņš, kad mēs skatāmies uz augšām celšanos, kad viņš skatās, un viņš skatās uz visu, ko viņš radīs, viņš saka, es esmu nav uzvarējis. Es esmu nav uzvarējis. Atversim 1. korintiešu 15. nodaļu. Un tur es ir nobeigšu. 43, 40 un 43. pānta. Līdz 58. Līdz beigām nodaļai. Izlasīsim šo rakstvēju kopā. Un vispār 15. nodaļa šajā grāmatā vispār runā par augšām celšanos. Nu, um, Es teicu no 43. vai no 44. Ja? Mhm. Jā, no 43. Es vienkārši lasīšu. Sēdz top negodā un uzmodināts godībā. Sēdz top nespēkā, uzmodināts spēkā. Sēta top dabīgi mies, uzmodināt garīgi mies. Kā ir dabīgi mies, tā ir garīgi mies. Tāpat ir rakstīts, pirmais cilvēks Ādams kļuva par dzīvu dvēseli, pēdējais Ādams par dzīvu darītāju garu. Pirmais nav garīgais, bet dabīgais, tik pēc tam nāk garīgais. Pirmais cilvēks ir no zemes, no pīšļiem, otrs cilvēks no debesīm. Kāds tas, kas no zemes, tādi paši tie, kur, kur kas no zemes. Un kāds tas, kas no debesīm, tādi paši tie, kas no debesīm. Un tāpat kā esam nesuši zemes cilvēku tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, kas no debesīm. Bet to es saku, brāļi, miesa un asins nevar iemantot Dievu valstību, nedz arī iznīcību var iemantot neiznīcību. Redzi, es jums saku noslēpumu, ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti piepeši acu mieklī pēdējai bazūnei atskanot. Jo atskanējis bazūna, mirušie tiks uzmonināti neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērst. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātēpas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātēpas nemirstībā. Un kad šis iznīcīgais apilgs neiznīcība un šis mirstīgais apilgs nemirstība, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts nāve ir aprīt uzvarā. Kur nāve tavu uzvar, kur eila tavs dzelons. Nāves dzelons ir grēks, bet grēks spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvar caur mūsu kungu Jēzus Kristu. Tad nu man, mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr, zinādam, ka jūs darbs tā kunga lietās nav veltīgs. Šeit ar Jēzus Kristus augšām celšanos tev ir cerība. Lai kam tu ej cauri, lai ar ko tu cīnies, tev ir cerība. Jo tagad tavā dzīvē darbojās spēks, un tas ir šis Kristus roka Tavā dzīvē darbojas spēks, kas tur. Un gravitātes spēks neko nevar izdarīt. Neko, viņš ir stiprāks par tevi, par to spēku. Un ir tā, ka neiznīc, iznīcība strādāja tavā dzīvē, lai tevi iznīcinātu. Un vēl joprojām strādās, lai tevi iznīcinātu, lai novest to kapā. Bet tagad, kā kristietim, ja, kad cilvēks pieņem Jēzus Kristu, ka viņš pieņem viņu upuru, ka viņš pieņem to upuru, ko Jēzus Kristus par viņu nomirs, ka viņš pieņem nožāla savus grēks, Tad Dievs dod viņam spēku piedzimt no augšu, būt viņa bērnam. Un tad tagad tas spēks ir stiprāks, kas tavā dzīvē darbojās. Un iznīcība centīsies tev ied, tāpatās aizvest uz kāpu, bet kāps tagad nav tavs galda mēķis. Tavs galda mēķis augšām celšanās kopā dzīve ar Jēzus Kristu. Un tāpēc, ka Jēzus Kristus augšām cēlies, tas nav tikai kaut ko, ko mēs viņu par to godam, mēs tikai par viņu to runājam, tikai tāpēc, ka viņš augšām cēlies, arī tu augšām celsies arī tevi mūžīgās dzīves cerība. Un tas nozīmē to, lai ko tu tagad cīnies, tu gūsi uzvar pār to, Jēs Kristus spēkā. Lai kas arī tagad tavā dzīvē darbojās no ienainieka, no sātana, kas vēlas iznīcināt, tas Dievs spēks, ko Dievs ir paredzējis, tevī darbosies vairāk nekā gravitātes likums. Tici un apzinies, ka Jēs Kristus ir augšām cēlēs. Un tagad tas, ka viņš augšām cēlēs, nav tikai viena gada notikums – Tā ir katra diena tev ar Dievu. Kad tevi grūti, kad tevi smāk, ka notiek lietas, kad tu, kad tu lūdz, un tas ir, ka kāds ir tās pret griestiem nokrīt zemē, ka tas notiek. Tad tu zini, ka tu var teikt, Dievs, ja es Kristu, tu esi augšām cēlēs. Ne tikai lieldienās, bet augšām cēlēs arī tagad. Tagad, lai tā augšām celšanās dzīve manī darbojās, Dievs. Lai tagad tā augšām celšanās dzīve manī darbojas. Un augšām celšanās dzīve tev ir darbosies. Un rakstīts, kad apņem, kad neiznīcība, kad iznīcība, neiznīcība apņems iznīcību. Viss, kas ir nepilnīgs, Dievs pie tevi strādās līdz tai dienai, kad daudz laiks pienāks iet pie viņa. Un tad pārņems neiznīcību. Viss, kas, ir, ne, kas vēl ir iznīcība. Un tā ir cerība tev. Tā ir cerība man. Tā ir cerība mums katram. Un tad mēs visi varēsim teikt, nāve, kur ir, ir tava uzvara? Kur ir? Jo Jēzus Kristus to ir uzvarējis, viņš tev to, to, dod to uzvaru. Lieldienas, augšām celšanās diena, nav vienreiz gadā. Tā ir, tā ir cerība tev katru dienu, kā kristietim, kad Dievs darbojas tavā dzīvē. Un aiziesim no šejienes ar 57. pantu, bet paldies Dievam, kas mums ir devis uzvar caur mūsu kungu Jēzus Kristu. Par ko šeit iet runa uzvar? Par visu to, kas ir tums, par visu to, kā tums vēlas tev iznīcināt. Viņš vēlas, sādnes vēlas tev iznīcināt, vēlas tev nolopīt, apzakt. Tad Dievs saka, es tev dodu uzvaru. Tas ir tāpēc, ka es esmu piecēlēs naukšu, es tev dodu mūžīgo dzīvību. Halleluja. To es gribēju arī padalīties, ka varbūt slēgšanas ko mēs vienkārši paslēsim. Dēļ, slaviesim Dievu. Es domāju, šis, šis nav laiks, kad mums ir jāskatās šis laiks, kad mēs varam slavēt, vienkārši pateikties Dievam par to, ka viņš ir augšām cēlēs, un ka viņš nav augšām cēlēs tikai šodien, bet ka viņš ir augšām cēlēs bijis vakar, ka viņš ir augšām cēlēs. Tajā tavā situācijā augšām celšanās spēks ir spējīgs darboties. Viņš ir augšām cēlēs. Un tāpēc, ka viņš ir dzīvs, <clears throat> tu dzīvosi. Tāpēc, ka viņš ir dzīvs, tevi cerība. Tāpēc, ka viņš ir dzīves tajā situācijā, kur tu tagad skaties to neiespējamo situāciju. Tas neiespējamais kaut kāda rakstura īpašība, varbūt ar ko tu cīnies, var, vai grēks, vai, vai kaut kas, vienalga, kas tas ir. Tu var pateikt, ka na, ne, iznīcība tiks pārņemta, iznīcība tiks pārņemta ar neiznīcību. Tas ir Dieva spēkā, un tas tikai tāpēc, ka augšām celšanās spēkā. Jēzus Kristus ir augšām cēlēs. Viņš pat tiesa ir augšām cēlēs. Un Un tavs svētdienas rīts arī nāk. Ja es biju uz krusta 6 stundas, viņš bija uz krusta 6 stundas, tagad ir baznīcas, kas tiek celtas, kur Jēzus uz krusta ir visu laiku, bet Jēzus uz krusta vairs nav. Jēzus, Jēzus ir augšām cēlēs. Jēzus Kristus no krust, uz krusta bija 6 stundas, viņš tagad dzīvo mūžīgi augšām celšanās dzīvi, mūžīgi godību viņš dzīvo. Un Un cilvēks skatās uz to krustu un domā, nu, mums jāgodina kru, Jēzus Kristus vēl uz krustu. Nē. Jēzus Kristus tiks ielikt kapās trijām dienām. Bet viņa augšām celšanās rīts pienāca. Varbūt tu jūties kā kapā. Varbūt tev ir tāda sajūta, ka nezinu, kā no šeit ārā tikšu. Es jau, jau ožu. <laughs> Tad tavs augšām celšanās rīts arī nāk. Viņš ir noticis. Vienkārši tā atklāsim nāks, ka paga, Dievs man nav atstājis. Dievs ir ar mani. Dievs ir ar mani. Dievs ir ar mani. Dievs ir ar tevi. Slāvis vienkārši Dievu. Slāv Tev, debes Tēvs. Es lūdzos, kungs, ka kādam cilvēkam, kam ir grūti šeit, lai kas tas ir, ir Dievs. Es lūdzos, Tēvs, lai arī viņi Tēvs piedzīvot šo augšā un celšanos atklās un Dievs, ka Tu esi dzīves Dievs, kāps neuzvarē tev. Tu neesi aprakts. Mēs tagad nebraucam uz Jeruzālu, lai likt svecis pie tavu kāpu un pieminēt to, ko tu esi liels lietas teicis. Ka tu, ko tu esi runājis, un bet žēl, ka tu esi mīris, jo tu mums vairs palīdzēt nevar, Dievs. Šis kaps ir tukšs, Dievs. Mēs nevaram pie tev līķa aizbraukt. <laughs> Halleluja. Jo neiznīc, iznīcību nevarēja tev pārņemt, Dievs. Es tev pateicos, Jēs, ka tu esi dzīvs, lai vienmēr iestātos par saviem bērniem, iestātos par cilvēkiem. Tu esi dzīvs, lai glāb dvēseles. Tu esi dzīvs, lai vēst cilvēks pie sevis. Tu esi dzīvs, lai dot mums mūžīgo dzīvību. Tu esi dzīvs, lai dot cerību šajā dienā kādam, kam tā nav. Tu esi dzīvs, lai dot spēku kādam, kam tas nav, Dievs. Lai dot gudrību kādam, tam, kam, kā, kam tā ir vajadzīga. Dievs, lai dot izturību Tēvs, kam vajadzīga izturība Tēvs. Lai dot mīlestību, kur nav mīlestība, Dievs. Lai dot prieku, kur nav prieks. Lai dot mieru, kur nav miers, Dievs. Lai Dievs pagodinātos kādu cilvēku dzīvē. Tu esi dzīvs, tu esi dzīvs tagad, Dievs. Nav nespēj Tev uzvarēt, Dievs. Un šis spēks, kas ir augšām celšanās spēks, Jēzu Kristu Tavs augšām celšanās spēks, šis ir spēcīgāks par gravitātes likumu, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Dievs, ka mūsu mūs galmēķis nav kapa vieta, Dievs. Mūsu galmēķis nav nāva un iznīcība, bet mūsu galmēķis ir mūžīgā dzīve ar Tev, Dievs. Halleluja. Mūsu galmēķis nav tumsa, bet ir gaisma, Dievs. Un paldies Tev, Tēvs, ka Tu, tu neesi atstājis mūs viens pašs šeit, lai mēs paši izgudrotu visu, lai mēs paši tiktam visam cauri, bet Tu esi Devs, Dievs, savu svēto garu, kas mums māca visas lietas. Tad es lūdzos, lai svētā gar prieks, lai svētā gar miers un pateicība, lai šeit būtu mūsu vidū, Dievs. Es lūdzu, Dievs, lai mēs saprastu, lai mēs atzītu, Dievs, katrs individuāli. Vienalga, kurā laikā tas ir, kurā laikā Tev tas patīk, bet es atzītu, Dievs, ka Tu esi vienmēr dzīves, vienmēr dzīvs. Pat tad, kad mēs lūdzam, mēs nejūtam, liekas, ka tu esi miris, Dievs, tu esi dzīvs. Tu esi dzīvs. Tu esi augšām cēlēs. Paldies Tev, Jēzus. Mēs Tev slavējam, mēs Tev godinam, Dievs, un pateicamies, kungs. Jēzus, kas svētā. Amen. sirdi tev, es esmu atdevis. Vādi Jēzu manu dzīvību, savu sirdi tev, es esmu atdevis. Vēlos būt tev tīkams un savu sirdi tev, es esmu atdevis. Vādi Jēzu manu dzīvītu, savu sirdi tev, es esmu atdevis. Vēlos būt tev tik apsūdīt. Mēs jau tās lūdzu par ikvienu katru šeit, Tēvs, kungs. Pēc šīs brīvības, Tēvs. Brīvība, Tēvs, kungs, lai, lai slavētu Tev, Tēvs. Brīvība, lai Tēvs Tev pateiktos arī grūtās laikos, Tēvs. Ja grūtām situācijām jāiet caur mums. Pēc brīvības, lai Tev slavētu, Tēvs, lai Tev pateiktos. par ikvienu katru tēvs, kurš, kurš iespējams nav iepazīst Tev, tēvs, kurš nav piedzīvojis Tavu mīlestību, tēvs. Un es lūdzu Tēvs šajā mirklī, kurš dāvā šo mīlestību, tēvs, kungs. Un es, Tēvs, es arī gribu lūgt šajā mirklī par tēvs, par ikvienu katru tēvs, kam ir vajadzīga dvēseles dziedināšana, tēvs. Tēvs, mēs tik daudz esam sāpināti, tēvs, tik daudz pārdzīvot dzīvēs, pilnīgi, tēvs. Es lūdzu tiešām, tēvs, pēc pilnīgas sirds atjaunošanas, todo. visu meklējot. Brīvību tevi kopā. трепетала над страной Наш Бог живой Рассыпайся, солнце встало над землей Захрепетало над страной Наш Бог живой Наш Бог живой tik priecīgi, tik priecīgi, tik priecīgi. Tik priecīgi. Ah, neguļ. Ciet visi Dievu slavēsim, viņam vienam dziesmas dziedāsim. Sunday. preso, o gato Debes Tēvs, mēs lūdzam, kungs, ka šie svētki, ka tie būtu Kristus augšām celšanās svētkungs visā Latvijai Tēvs, katram, kungs. Katram Tās latvietim, katram, kungs, kas dzīvo šajā zemē Tēvs, Dievs, jo tie tad patiesi ir svētki. Tie patiesi ir svētki, kur ir ar vērtību, kur ir paliekoši. Kungs, palīdz Tēvs arī mums, kungs, kad mēs starp, starp šiem pasaulīgiem svētkiem, kungs. Arī tajā visā burzmā, kungs, dod gudrību tēvs atbildēt, dod gudrību tēvs runāt. Kungs, mēs lūdzamies tavu vadību tēvs visā. Tēvs arī, kungs, šo nākamo nedēļu, kungs, kas būs. Mēs izlūdzamies tavu žēlstību, kungs. Tēvs, palēt tiešām tu mūs uz katru soli, tēvs, katrā vietā. Dievs, paldies Tev, Tēvs. Svētītās ir mūsu sadraudzība, kungs. Tās svētī arī ēdienu, kungs, kas būs. Dievs, paldies Tev par to. Jēzus vārdā mēs Tev paskamies, āmen. Nākamnedēļ ir vēl kāds viens paziņojums. Nākamnedēļ desmitos ir dievkalpojums. Tā būs viena reize, kad desmitos ir dievkalpojums, jo mums eh, palūdz ātrāk un mums vajadzētu atbrīvot šīs tēlpas, jo pēc tam ir ieplānots pasākums. Līdz ar to mēs, mēs, mēs būsim šeit no 10 līdz 12 apmēram. Un nu, tā būs vienreiz tāda. Un uh, pirms mēs vēl arī ejam, ejam sadraudzībā, uh, mēs lūksim par Vilmu. Jā? Vilma bija vārds pareizi. Tā sievietē, mēs, atcerieties, mēs pagājušajā nedēļā arī lūdzām par viņu, kur sieviete, kurai bija audzējs izgriezts un, un viņai ir sāsinājušās sāpes. Un mēs lūksim Dievu par viņu. Jā, kā draudz, ko Dievs Tēvs, mēs arī kopā visi tagad nākam Jēzus Kristus vārdā Tēvs. Lūdzot Tēvs Tev par Vilmu, kungs, par šo sievieti Tēvs. Atkal mēs lūdzam Tēvs, lai viņai, kungs, nebūtu jāmocas Tēvs sāpēs, kungs, lai viņai nebūtu jācieš ar to. Kungs, ka viņai vispār varētu nebūt jācīnās vairs ar šo slimību vai ar tās sakām, kungs. Mēs lūdzam Dievs, lai Tu pagodinies Tēvs pie Vilmas Tēvs. Mēs lūdzam Dievs, lai sāpes vienkārši pazūd. Kungs, lai tās iet prom, kungs, un nav vairs. Kungs, ka viņi būtu veseli, ka viņi varētu tās slavēt un pateikties Tev par to. Mēs lūdzam, Dievs, pagodinies Tu arī šīs sievietes dzīvē tās, arī tagad, kungs. Jēzus Kristus vārdā mēs Tev lūdzam tās. Amen.